الحمد يا رب الصلوات دوما لك الحمد وصفك في صلى الله عليه وسلم dare all'Islamo un concerto di decimo, da Rasulullah bacio all'Allah alaihi sallam, dok je pozivao muslike da povjeruju u Allaha Đelešanuhu i da odbace vjeru u svoja božanstva, u kipove koje su obožavali, oni mu se nisu s početka ovaj, nisu se suprotstavili sa mržnjom, Međutim, kada se planin sallallahu alaihi wa sallam počeo da govori o njihovim božanstvima, da ih vrijeđa zato što su takva, zato što ne mogu govoriti, zato što se ne mogu odazvati, zato što ne mogu koristiti niti štetiti, pa je ukazao na njihove manjkavosti, odnosno obrukao ih i ukazao da su bezvrijedna, I kada je ukazao na njihove vođe da su neznadice, zato što ne znaju istinu i zato što ne znaju ljude da povedu pravim putem, onda sve do ovo nije počeo govoriti o sanju sallallahu alaihi wa sallam, muslici se nisu na takav način sa mrđem odnosi prema sanju sallallahu alaihi wa sallam. Ali kada je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam počeo da govori ove stvari i da otkriva istinu njihovim božancima i njihovim vođama, onda su mušnici ustali sa mržnjom i progorom i mučenjem muslimane sa onom poslanike sallallahu alaihi wa sallam.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 On je onaj u čioj je ruci sva vlast na nebesima i na zemlji. Njemu se sve pokorava milom ili silom. I samo je malo od njegovih stvorenja onih kojima je on dao mogućnost da mu budu nepokorni. Ali samo onoliko koliko on te barek da sada im to dozvoli. A zatim će i pozvati na odgovornost i bit će pitani za svaku za svako djelo koje su učinili. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Đelešanuhu. I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i treća svih poslanika. Posla sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj koga slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove stade, i upute s kojom ga je poslao Allah Đelešanuhu, to je učinio na svoju štetu i Allahu Đelevala sa time nimalo neće nuditi. Neka Allahu selam i salavat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu častnu porodicu, na njegove ashabe i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, nastavljamo govor o svojstvima Allahovi i Đelešanuhu štićenika. Allahovi govorili smo o, o dvije osobine <clears throat> ili o dva svojstva onih koje je Allah se barek vatala uzeo u svoju zaštitu pa ih štiti od svega onoga od čega mogu imati negativnosti u životu na ovom i u životu na budućem svijetu. Napominjemo i posjećamo da je zaštita Allaha Đelešanuhu nad svakim vjernikom ali je ona različita između samih vjernika tako Allah Đelešanuhu jednog svog dobrog roba zbog njegova truda iskrenosti i pokornosti Allahu Đelešanuhu njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam uzvišeni te barek vatala ga štiti i od najmanjih grijeha dok drugog Allah žele šanu ne štiti takvom zaštitom ali ga štiti da ne upadne u velike harame, velike grijehe treće štiti samo od toga da ne učini širk ili kufr Allahu te barek na tada a čini, a čini neke, neke od velikih grijeha i slično tome Zato smo rekli da želimo da spomenemo svojstva onih koje Allah žele šanuhu štiti kako bismo se mi prije drugih okitili tim svojstvima i kako bismo mi našli mjesta kod Allaha Đelešanuhu i pod njegovom zaštitom bili. Jer je zaštićen i sačuvan samo onaj koga Allah Đelevala zaštiti i čuva. A onaj koga Allah se bareke ne uzme pod svojom zaštitom ne može ga niko sačuvati niti ga može sigurnim učiniti i mi smo svjedoci tog stanja koliko je bilo faraona i koliko je bilo vladara piramina i mnogih drugih koji su određeno vrijeme imali vlad i imali snagu imali one koji ih obezbeđuju kao što danas vidimo kako hunte snagatora hodaju oko određenih ljudi jako često oko onih koji se pripisuju islamu, islamskoj takozvanoj zajednici da bi se s njima zaštitili zato što su u grijehu i nepokornosti Allahu Đerlešanu u njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i vjerujemo da će i te holte da će i oni zaštititi i da će i oni odbraniti od onoga što im neminovno slijedi ako se ne pokaju i ne vrate iskreno Allahu te barek ta'ala. Stoga cijenjena moja braćo, zaštićen je samo onaj koga Allah Đelešanuhu štiti. Siguran je samo onaj koga Allah Đelešanuhu osigura. A propast će svi ti kao što je propao Faraon kada ga Allah se barek ta'ala potopio zajedno sa celokupnom njegovom vojskom. I kao što je nakon njega propao svaki njegov sljedbenik, a mi smo svjedocima kako su mnogi od tih takvih u našem vremenu stradali i nestali i ne spominju se osim po šeru. Iz ovoga razuman čovjek uzima pouku da nema nikakvih drugih dokaza. Danas, inša Allahu Teala, želimo spomenuti i progovoriti ukratko <clears throat> o trećoj osobini Allahu i Želešanu uštićenika. Ta osobina cijenjena moja braćo jeste da Allahovi štićenici vole isključivo u ime Allaha i mrze isključivo u ime Allaha te barek Dakle, njihova ljubav prema nekome nije zasnovata na bilo čemu drugom osim ako postoji razlog za tu ljubav a razlog njihove ljubavi jeste <coughs> blizina određene osobe Allahu Đelešanuhu odno, odnosno njena pokornost i odanost Kur'anu i sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pa u onoj mjeri u kojoj je čovjek pokoran Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, takav čovjek je u ljubavi kod Allahu i štićenika. Takav čovjek je u ljubavi kod Allahu i Đelešanu štićenika. I oni ne vode ljude zbog njihova porijekla, niti ih vode zbog njihova položaja na zemlji, niti ih vode zbog njihova imetka, niti bilo čega drugoga. Oni vode samo one koji su se pokorili Allahu Đerlešenu u njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Bili crnci ili bijelci, bili kinezi ili amerikanci, ili bili ko, ko drugi. Oni ih vode zbog njihova imana, kojim obožavaju samo Allaha Đerlešenu i prijateljuju samo Allah, sa Allahom te barek wa ta'ala. A njihova mržnja je zasnovata upravo na osnovu toga koliko je određena osoba u neprijateljstvu i nepokornosti Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako, osoba koja ne vjeru Allaha Đelešanuhu zaslužuje mržnju i neprijateljstvo prema njoj. Jer je ona, odbijajući Allahov šerijat i poziv Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, da obožava samo Allaha Đelešanu i napusti druga božanstva, okrenula leđa sa Allaha Đelešanu i za nije talaga. Pa je tako postala nesvjetelj Allaha Tebara Kretala i njegova dina. Allah uzvišeni nas kroz cijelu svoju knjigu obavještava o tome da je ovo pravilo od osnove vjere i da je ovo ono bez čega islam jednog čovjeka ne može biti ispravan. To jeste da vjernik voli one koji obožavaju Allaha Đelešanuhu, da voli vjernike muslimane. I da mrzi Allahove neprijatelje i nevjernike bilo koje vrste i na bilo koje mjestu na zemljoj kuhu. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala na sredbillah, إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون Doista vaši štićenici jesu samo Allah, njegov poslanik i vjernici, i to oni koji namaz obavljaju i zekijat daju i koji zajedno s vama ruku obavljaju. Tako je imam Šafija, rahmehullahu ta'ala, govorio, volim one dobre Iako sam nisam dovoljno dobar, trudim se da makar zaslužim njihovo zauzimanje na sudnjem danu. A mrzim one čija su djela ružna, iako i moja djela njihovim nalikuju. Kada su ga upitali zašto posjećuješ imami Ahmeda, koga je često posjećivao, a imami Ahmed je bio mlađi od njega, on je odgovorio, ako me posjeti to je zbog dobrote njegove, ako ja njega posjetim, to je zbog odlika njegovi. Pa je ovim imam šafija rahmehullahu ta'ala ukazao prije svega na činjenicu da je on obilaze imami Ahmeda zbog njegove dobrote, njegova imana s kojim je zračio među ljudima. I da je želio njegovu blizinu i društvo sa njime. Zašto? Zato što je iskreni rob Allahu te baraka ta'ala a u ovim stihovima je ukazao na njegovu skromnost gdje sebe drži da je od grešnika i da nije od onih dobrih ali se trudi da ih dostigne a njegov obilazak i posjeto imamu Ahmedu sve je sveo na, ima, na dobrostu imami Ahmeda govoreći da ako ga posjeti imami Ahmed onda je to od dobrote imami Ahmeda a ako on otide da posjeti imami Ahmeda onda je pak to šta? Onda je to zbog toga što imami Ahmed ima takve odlike pri sebi, pa ide da ga posjeti. I subhanala koliko skromnosti kod oni koji su se iskreno bojali Allaha Đelešanuhu i koji su mu iskreno robovali, a nosili su znanje, jer su obojica imami ovoga umeta, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bili zi braćo, Ebu Davud, rahmehullahu ta'ala, predaju od Eda Umame, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان onaj ko voli u ime Allaha i mrzi u ime Allaha i daje u ime Allaha i uskraćuje u ime Allaha takav je upotpunio svoj iman takav je potpunio svoj iman. Dakle, ako ove četiri stvari uspije da ih radi u ime Allaha Đelešanuhu, da vodi u ime njega te barak ratada, samo radi njega vodi zato što je osoba pokorna Allaha Đelešanuhu. I mrzi samo radi Allaha Đelešanuhu, ne da mrzi insana, da on pokoran Allahu Azza wa Jel, ali da mrzi zato što mu je nepokoran. I daje u ime Allaha, sve što daje, daje u ime Allaha. i uskraćuje nekome ne da samo ime Allaha mu ne da inače bi mu dao takav je kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam upotpunio svoj iman u hadisu od Ebu radi radijallahu anhu se prenosi da rekao poslanih sallallahu alaihi wa sallam inna Allaha je yakulu jevme qiyame zaista se Allah je djelešanuhu reći na sudnjem danu أين المتحابون بجلالي gdje su oni koji su se u ime moje uzvišenosti voljeli. Pisaće Allah Đelešanuhu na sudnjem danu kada se sam svijet sakupi. <clears throat> gdje su oni koji su se u, u ime moje uzvišenosti voljeli? El jevme azilluhum fi zilli. Danas ću ih ja njih staviti u svoj glas a znamo da će na sudnjem danu sunce se primati svakome na pedalj od njegove glave. Danas ću i ja staviti u moj hlad, ja u mela zile illa zili, na dan kada neće drugog hlada imati osim moga hlada, reći će Allah Đelešanu. Pa vidimo da oni koji se u ime Allaha Đelešanu vole, radi imana kojeg nađeš kod svoga brata, da će takve Allah te bare krasare na sudnjem danu uvesti u svoj hlad kada drugog hlada ne bude bilo prenosi se od Umar ibn Khattaba radijallahu anhu da je rekao قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء da rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zaista među mojim robovima ima takvih ljudi koji nisu niti vjerovjesnici, niti su šehidi. يَذَبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامِ A njima se na sudnjem danu zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi bimekanihi min Allah ta'ala zbog njihovog visokog položaja i mjesta koje će imati kod Allaha te barake wa ta'ala kalu rekoše ja Rasul Allah o Allahu poslaniće tuhbiruna menhum obavijeti nas ko su ti ko su ti ljudi koji nisu niti vjerovjesnici niti su šehidi a njima će zajedjeti vjerovjesnici šehidi na sudnjem danu njihovom položaju koga će vidjeti da oni imaju kod Allaha Đelešanu na sudnjem danu kale pa reče Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hum kaumun تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها kaže to su ljudi koji su se voljeli isključivo u ime Allaha Đelešanuhu. i među njima nije bilo nikakvih robinskih veza. Wala amwalin yata'asawunaha, niti je bilo bilo kakvih dunjaličkih interesa. Dakle, oni se zbog toga nisu voljeli. Zato što mu ovaj brat po ocu i po majci. Zato što mu ovaj rođak. Zato što s ovim posluje. Ne, ne. Ovi se nisu voljeli zbog toga. Nego su se voljeli isključivo u ima Allaha Đelešanhu. To je jedino zbog čega? Zbog čega? Zbog čega su se našli? Našli u ljubavi. Pa kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam, fa vallahi, tako mi Allaha, inna vujuhahum le nur, njihova lica su nur, svjetlost. Wa innahum ala nur, i oni su na svjetlosti, la jahafuna idha hafa nas, oni se neće bojati onoga dana kada će se svi drugi bojati. To jeste na sudnjem danu kada se svi budu bojati. I neće imati osobe koja neće prohovati. I najbolji Allahu i robovi će se bojati. Jer će tegoba sudnjeg dana biti velika. Takvi se neće bojati tog dana kada će se drugi bojati. ولا يحزنون إذا حزن الناس niti će se žalostiti onoga dana kada će se drugi svijet žalostiti. وقرأ هذا الآية فأتوشيو رسول الله صلى الله عليه وسلم آية إذا الله بكيجي نسجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأتو doista Allahu i štićenici oni nemaju potrebe da se plaše ni zbog čega, niti da, žal, da se žaloste zbog čega. Kaže Allah Đelešanuhu ne se zbila Al ahillau jevme idim ba'duhum li ba'din adu illa mutafej. Doista tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji. Bili prijatelji na ovome svijetu ali ne prijatelji u ime Allaha Đelešanu. Bili prijatelji dunjalučkim, radi dunjalučkih interesa. <clears throat> Kada tog dana će oni postati neprijatelji jedni drugima. Postati neprijatelji jedni drugima. Illa mutteqin, osim Boga bojazni. Samo će Boga bojazni. To jeste oni koji su se u ime Allaha Đelešanuhu družili, prijateljovali, voljeli, takvi će ostati u prijateljstvu i društvu i neće biti neprijatelji na sudnjem danu jedan drugom. Svi ostali će postati neprijatelji. Zašto? Zato što si ti bio razlogom da se on povede u mnogim stvarima za tobom. Od šele nepokornosti. A on je bio razlogom da se ti povedeš i učestvuješ u mnogim nedjelima i nepokornosti Allahu te dva rekretara. Zato, cijenjena moja braćo, samo pogledajte koliko je koliko je ljubav u ime Allaha Đelešanuhu i mrđu u ime Allaha Đelešanuhu od obaveze da čovjek na ovome svijetu dobro pogleda koga voli, s kim se druži, s kim je prijateljuje, a sa kime je u neprijateljstvu, koga mrzi, koga ne podnosi, i ne do Allah Đelešanu da se ljudi povedu za većinom. Onaj ko se povede za većinom u svakom vremenu propašće kao što će propasti većina. Zato što većina u svakom vremenu je od onih koji su nepokorni. Većina su oni koji odbacuju šerijat Allaha Đelešanu. Većina su oni koji mrze sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> pa ako se povede za njima, ti ćeš biti onaj koji mrzi i to danas nije slučajnost niti je rijetkost da vidimo ljude koji sad klanjaju pedljivnih namaza i bivu su svoja prsa za svoj iman ali mrze one koji slijede sunet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mrze ih i kada se god nađu dvojica glavna im je priča šta će progovoriti na račun oni koji slijede su neposlanika sallallahu alaihi wa sallam. Kako su oni zaostali, kako su oni trebali da žive prije 14 vijekova, kako su danas van civilizacije, kako ih treba vratiti u šumu. I smijavajući se i misleći da se oni smijavaju nekima koji to zaslužuju, a nisu ni svjesni da jedna skupina munafika jedna skupina ashaba koja se bila našla u njihovoj blizini, u blizini munafika. Počeli su da se ismijavaju o kadmu Hosanita sallallahu alaihi wa sallam. Govoreći, nismo vidjeli većih izvjelica na sofri i većih kukavica u boju od ovih kari, od ovih učača Kur'ana. To jeste od ashaba Hosanita sallallahu alaihi wa sallam. Pa je Allah se barak wa ta'ala objavio u suri Taubi da im je poništen iman nakon što su ga imali. Da su postali kjafiri nakon imana. I kaže muzvišeni, ništa se ne pravdajte. Ništa se ne pravdajte. Dakle, ono što ćeš posle čuti od njihova ispravdavanja, ja sam za vas, ja sam za sumne, ja podržavam vas, ja vas branim. Ne tako mi Allah uzvišenog. Allah je zašanhu je sve dok svemu. Inna Allah ala kulli šehin šahid. Allah je rešan mu je sve dok svemu što se događa. I onda kada, te, kada nema drugog svjedoka, samo ti taj svoj, koga si našao, znaj da imaju i od svjedoka koji te gledaju i prate, koji bileže ono što govoriš, i da ima onaj koji ti zna svoje srce šta je u njemu. Izbacio ti to ili ne izbacio? La hawla wa la quwwata illa billah. Koliko je potrebno samo da insan bude iskren prema Allahu Đelešanu. I kada povjeruje da uči ovaj din i da zna njegove granice i da zna šta je Kur'an i da zna šta je sunet. I da zna koja je to staza koju je odredio Kur'an i sunet. I da ne bude onaj ko će se povesti za ovim ili onim. Pa da ga odvede u propast. Uzimajući ga u svoju partiju i buškajući ga protiv Allahovih, Allahovih štićenika. Allahovi Zato Ibn Kajim Medevzi Rahmehullahu ta'ala kada govori o njima kaže koliko je samo oni koji uzmu maloumnike i nahuškavaju ih protiv Allahovi fitrika. Ta ova elita od vođa starešina koji zlopotrebe svoj položaj, svoj imetak i ostalo, a onda huškaju običan svijet protiv Allahovi evlija, protiv Allahovi štićenika kako bi zlopre, kako bi uznemiravali. Molim Allah te baraka sara da nas uputi na istinu, na najistragniji put, da nas vrati Kur'an i Sunnetu na najljepši način. Molim da te baraka sara da nam pitanje njegove vjere pojasni i da ispred nas ne bude nikakvih dilema niti šubhe. Amin. Amin. Amin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Objavio Allah tebarek ve teala suretul Mumtehine Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu la tettehidu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء Ovjernici, ne uzimajte moga i vašeg neprijatelja za prijatelja tulkune ilaihim bil mawaddati vi njima kradom poklanjate ljubav وقد كفروا بما جاءت من الحق أوني نيتوا ونو شتوت إستنى وبيجوه يخرجون الرسول وإياكم أوني إذن فساني صلى الله عليه وسلم إباك تو يتو ذكلة إذن بس إذ مكة زبوك أن تؤمنوا بالله ربكم zato što vjerujete u Allaha dželle šanehu vašeg gospodara in kuntum kharajtum jihadan fi sabili ako ste izašli da se borite na mome putu وابتغاء مرضاتي إذا سكنت moje zadovoljstvo تسرون إليهم بالمودة vi njima kradom poklanjate ljubav wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum a ja dobro znam ono što krijete i ono što javno iznosite wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a sabil a onaj od vas ko tako bude činio pa takav je takav je skreno sa pravoga puta takav je skreno na put zabude takav je odlutao na loš put zabude pa vidimo cijenja na moje braćo da Allah Đelešanuhu je zabranio da vjernik uzima za prijatelja, a prijatelja onaj koji se voli, onaj s kime se prijateljuje. <clears throat> da se takav uzima za prijatelja, jer je on neprijatelj Allaha Đelešanuhu i neprijatelj svakoga vjernika. Neprijatelj svakoga vjernika. Zato Allah se barek ukazuje na ono što se dešavalo kod prvih muslimana, a to je da su nekima od mušlika koji još nisu bili prihvatili islam, a bili su im prije dragi, oni su im hradom pohvaljali svoju ljubav, pa je Allah Želešan ovim ajetom ukorio, ukazavši da oni koji negiraju Allahu Želešanu u objevu i Allaha te barek ratali poslanika sallallahu alaihi wa da takvi ne mogu i ne smiju ni to dobiti od muslimana, Dakle, da se njima ljubav ne smije ni u kom slučaju iskazati niti se imati prema njima. Zatim ukazuje Allah te barek vatala da su upravo to oni koji kada ih je palo prognali su poslanika sallallahu alaihi wa sallam iz Mekke i prognali su vjernike iz Mekke i zlupotrebljavali su vjernike i zlostavljali i mučili do te mjere da su Jasira radi Allahu anhu njegovu familiju ubili a mnoge od njih kao što je bila radi Allah han mučili do smrti i ovo je dokaz da onog momenta kada kjafire padne da učine sa muslimanima ono što mogu učiniti oni neće se sjetiti niti <clears throat> komšinskih hakova i odnosa niti robinskih veza niti bilo čega već će ustati ustaće proti vjernika i osvetite im se i učinite od njih što mogu učiniti I mi znamo da se to dešavalo u cijeloj istoriji kao što se to danas dešava. I danas kada je šetan Lanetullah Alehi došao <clears throat> sa, svojo, sa svojom vjerom, odnosno sa svojom nevjerom, sa svojom nevjerom demokracijom i pružuje u narod u ovom vremenu, nalazimo da ljudi koji su prihvatili tu demokraciju, da su ti ljudi upali u takav haos, da danas u porodicama imaš ljudi, sinova i očeva i ostale porodice koji su na ratnoj nozi i drže se na pištorima zato što jedan pripada jednoj stranci, a drugi drugoj stranci. Što jedan pripada jednom šeitanu, a drugi pripada drugom šeitanu. I jedan i drugi se bupa u prsa. I ne samo to, već su jedni i drugi protektirili zbog toga, ne znajući jednici da su jedni i drugi upali u kufr i da im je njihovo stanje katastrofalno i ako se ne povrate Allahu Đelešanu nego priznaju i prihvate demokraciju kao što to većina danas javno čini nema im spasa od vatre i kazne Allaha te bare kratara zato je ovdje Allah Đelešanu kazao da onaj ko to kradom čini pa kradom ljubav poklanja nevjernicima da Allah Đelešanu zna ono što čovjek taji što krije u sebi ono što javno iznosi. To jeste da ne možeš, da ne možeš tako nešto kod sebe gajiti, a da ti to Allah žele šanomu ne zna. A onaj ko to čini, Allah se bare kao sada nas je obavijestio da je takav skrenuo sa, sa pravoga puta na put zabluda, a ja molim Allaha žele šanomu da nas sačuva skretanja sa istine, jer nakon istine nema ništa drugo osim, osim batila, osim batila i neistine. <clears throat> Zato kaže Allah Đelešanuhu mesel bila, Ja iluha ladina amenu, la tastahidu abaakum, wa ikvanakum awlijai in istahabu al-kufra ala al-iman. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون O vjernici, nemojte uzimati ni oče vaše, ni braću vašu za zaštitnike i prijatelje i niste habbul kufra ale iman, ako je njima draži kufr od imana. Ako više vole kufr, nego iman. I ako su vam očevi vaši ili braća rođena vaša, nemojte uzimati za, za zaštitnike. ومن يتوله منكم فاولئك هم الظالمون a onaj od vas koji uzme za zaštitnike takav je takav je hum zalimun od onih koji su koji su nepravednici od onih koji su nepravednici zatim kaže Allah dželle šanehu <clears throat> ukazujući na određeno stanje koje je bilo kod nekih muslimana na početku pa kaže ne se zbila يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje. Ostali vam samo propast žele. <clears throat> Ostali vam samo propast žele. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون Jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbije iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Ha antum ulai tuhibbunahum, wala yuhibbunakum. Eto, vi njih, kaže Allah Đelešanuhu, volite, a oni vas ne vole. vi njih volite, a oni vas ne vole. Dakle, uopšte nije Allah Đelešanu uspomenuo o kome se radi, da li se radi o rodbini ili se radi o nekom prijatelju iz džahilijeta ili o bilo kome, ako su u nevjerstvu i kufru, takvi su šta? Oni koji vas ne vole. Takvi su oni koji vas, koji vas ne vole. I mi znamo koliko i dok traje ljubav među nevjernicima. Samo do onog momenta dok se imaju zajedničkog interesa. Kada tog interesa nestane, sve se sruši kao što je Allah Želešanu i ukazao da će se sve pokidati osim onoga što je bilo u ime Allaha te baraka tada. I završit ćemo riječima Allaha Želešanu u kome on uzvišeni kaže ne se zbila La teđidu kaume yu'minune billahi wal yumil ahiri yuvad dune men hadda Allaha wa rasulahu wa lau kanu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان نيتش ناتي نار كل يروا الله جل شانه يوسو نيدان يوازون من حاد الله هذا فريتلو يه سأونيما سأونيم كويه une prijateljstvo ili ko se suprostavlja Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. ولو كانوا آباءهم makar oni bili vaši očevi, au abnaehum, ili bili vaši sinovi, au ihwanehum, ili vaša braća, au aširetehum, ili vaša, vaša rodina, ulajte katebe fi kulubihim on iman, Allah Đelešanuhu je upisao ili usadio iman u vaša srca. Allah Đelešanuhu usadio iman u vaša srca. Zato onaj ko je svetan da je Allah Đelešanuhu njega uputio u iman, da ga uputio na put Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na put kojim se dolazi do uspjeha u životu novom i na budućem svijetu, nikada neće dozvoliti da bude u prijateljstvu sa onim ko se suprostavlja Allahu Đelešanom i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Maka takav bio otac, ili bio sin, ili bio brat, ili bio rođac, ili bilo ko da bio, ako se suprostavlja Allahu Đelešanom i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, sa njim nema ljubavi sa njim nema ljubavi niti prijateljstva. I ovo mora da se obznani cijenja na moje braćo. I ovo mora da se ukaže i da se proširi. I da narod oko nas zna zbog čega mi volimo muslimana, makar bio na kraju svijeta. I makar ga nikada u životu ne vidjeli okom. A zbog čega mrzimo kjafira, makar nikad u životu ga ne vidjeli. I makar ne živjeli u istom periodu da se zna da je to zbog Allaha Đelešanuhu i zbog toga što ne može ovaj din da bude čist i ispravan osim, osim ako se uspostavi ako se uspostavi ovo stanje. Ako pogledamo vraće odnos mušnika prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i dalje na samom početku vidjet ćemo da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dok je pozivao mušnike da povjeruju u Allaha Đelešanuhu i da odbate vjeru u svoja božanstva u kipove koje su obožavali, oni mu se nisu s početka, ovaj, nisu mu se suprotstavili sa mržnjom. Međutim, kada je poslanin sallallahu alaihi wa sallam počeo da govori o njihovim božanstvima, da ih vrijeđa zato što su takva, zato što ne mogu govoriti, zato što se ne mogu odazvati, zato što ne mogu koristiti niti štetiti, pa je ukazao na njihove manjkavosti, odnosno obrukao ih i ukazao da su bezvrijedna, I kada je ukazao na njihove vođe da su neznanice zato što ne znaju istinu i zato što ne znaju ljude da povedu pravim putem, onda sve dok ovo nije počeo govoriti poslanim sallallahu alaihi wasallam, mušnici se nisu na takav način sa mržnjom odnosili prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ali kada je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam počeo da govori ove stvari i da otkriva istinu o njihovim božanstvima i njihovim vođama, onda su mušnici ustali sa mržnjom i progonom i mučenjem muslimana i sa onog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Do te vjere da su ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam podnosili najveća iskušenja kao što smo prije nešto toga spomenuli pa su morali odlaziti i napuštati mesu ići za vestiriju u dva navrata a zatim i odlučili se na hijđru u Medinu i tako dalje da je ovo, da je ovaj din braću mogao bez ovog to jeste bez vrijeđanja onih vjera koje su batil, koje su dalare dakle je laž i zavuda bez ponižavanja oni koji vode i pozivaju kufru i nevjerstvu Rasulullah sallallahu alaihi sallam bio najmilostivi čovjek od svih on bi iz svoje milosti dao olakšicu prvim muslimanima pa ne bi govorio ove stvari kako ne bi muslimani pali na ova iskušenja i na ova mučenja. Međutim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam znajući da bez ovoga ne može ovaj din da se uspostavi i ne može da se ostvari čisti islam, išao je ovim putem i ovo je bio taj sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji se ostvario i na kome se pojavilo ono što se moralo pojaviti i ono što se mora pojaviti u srcu, u srcu svakog muslimana do sudnjeg dana. A to je da nije dovoljno da samo se odrekne širka, već usto mora biti šta? Mora biti i odricanje od mušlika i kjafira. Mora biti odricanje od mušlika i kjafira i neprijateljstvo i mržnje prema njima, hatta tu'minu billahi wahde, kao što je govori Ibrahim a.s. sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jedina. I ovo je, dakle, taj din, ovo je taj din koga nam je donio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Zato cijenjena moja braćo, onaj ko hoće zaštiti Allaha te baraka ta'ala, mora da ima ovo subinu kod sebe. Mora da voli svoju braću muslimane radi Allaha dželešanuhu i da mrzi Allaha i nepretele radi Allaha dželešanuhu. I kada ovo uspostavi, pojavit će se kao što se pojavila ljubav prema Allahu dželešanuhu, neminovno se mora pojaviti ljubav prema njegovim robovima dobrim. Kao kada vidi da je, da je neko neprijatelj Allahu te barak ta'ala i da mrzi Allah i tebe šanhu, neminovno se mora pojaviti mrzne prema njemu. Jer je nemoguće da u jednom srcu, u jednom vremenu pojavi se i stanuje zajedno ljubav prema Allahu Đelešanuhu i ljubav prema Allahu ovdje prijatelju. Kako je to moguće? To nije moguće među ljudima ako imaš nekog dobrog ahbaba, dobrog prijatelja, ti nikada nećeš biti sa kod je dobar prijatelj sa njegovim neprijateljem koji stalno gleda da ga, da ga uništi. Nikada. Jedna veza mora kući. I negdje se moraš opredijeliti. A ljudi hoće da ti govori da vodi Allaha Đelešanuhu, a u isto vrijeme voli i Allahova neprijatelja. La haule wa la kuvata illa billah kako čovjek ne može da shvati da kada bi sad svijet uspio da slaže, ne može slagati Allaha Đelešanu. Ne može slagati Allaha Đelešanu. A povratak nije ljudima, povratak je Allahu te barek otana. I džennet i džehennem nisu kod ljudi. Oni ih ne daju. Nego su kod Allaha Đelešanu. Zato cijenjena moje braća. Neka svaki brat povede računa o sebi. Neka svaki brat povede računa o svome dinu. Neka svaki brat kontroliše sebe i neka vidi zbog čega uspostaje ljubav prema određenim osobama i zbog čega postoji neprijateljstvo i mržnje prema drugim osobama. Pa ako ima greške, neka to vrati na svoje mjesto. Ako ima zabranjenih veza, neka ih kida što prije. Kako bi ga Allah Đelešanu poštedio i pomogao da živi kao musliman na ovome svijetu i da završi ovo dunjavučki život kao musliman i da na sudnjem danu padne u zaštitu Allaha Đelešanu od ove sudnjega dana i od, u zaštitu od vatre Molim Allaha Đelešanu da nam se smiluje. Molim da se bareka sada da nam grijehe oprosti. Molim da Azza wa Đel da nas uputi na znanje koje vodi samo hajru i da nas sačuva znanje koje ne koristi. Molim Allah dželle šanu da nas sviju okupi oko Kur'ana i Sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da volimo Kur'an i Sunnet, da se s njima družimo i da po njima živimo. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam poveća korisno znanje. Molim ga azza wa jalla da nas uputi na dobra djela s kojima je on zadovoljan te barek wa ta'ala. Da nam na dobro koje imamo doda još dobra, a da nam pređe preko loših postupaka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam opusti naše grijehe da nas uputi na stazu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da od nas odagna svaku šupku i sve ono što do, do, šartava Hidri sallam sallallahu alaihi wa sallam. Volim Allah za zašanu da svoju mi, koji muslimani širu svijeta, da ponu ne džihadi mu džahide, volim ga trebarek da tala da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Volim ga subhanahu wa ta'ala da njihovim rukama ponizi naše i svog nepretara. Molim Allah za zašanu da im korake učvrstili njegovom putu, da im poda ono što im je od potrebe, da im sačuva živote dok su oni bolje sa njim, a da im poda rešehaj, onda da rešehaj bolje sa njim. Molim Allah, da rešanu da im sačuva bolje sa njim. Molim da te barak da sada, da nas učinu na sazi. Ahde sunnata od džemata, da nas sačuva kretanje sa njim. Molim da uzvišeno da nas uporiti prije naše smrti i da smrti čas da se tamo sa riječima la ilah da Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات من يكشف السوء من ينزل الرحمات ويجيب مضطرا في أحلك الساعات فلأنت راحمنا وسمع الدعوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات كونك فردوسا أعظم لنا الدرجات دوما لنا البشرى برضاك والبركات نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا انت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات